Išmanioji Elzė. Gyveno kartą žmogus ir turėjo dukterį, kurią vadino išmaniaja Elzė. Kai jų užaugo, tėvas tarė. Laikas išleisti ją už vyro. Taip, tarė motina, jeigu tik atsiras, kas norės ją imti. Galų gale, iš kažkur toli atvyko vienas jaunikis vardu Ansas ir pasipiršo. Bet sakė, imsės ją tik tada, jeigu išmanioji Elzė pasirodys iš tikrųjų protinga esanti. O, tarė tėvas, jos galva ne podinė. O motina pridūrė, ak, ji mato, kaip vėjas kelių laksto ir girdi, kaip žolė auga. Gerai, tarė Ansas, bet jeigu ji pasirodys netokia protinga, tada aš jos neimsiu. Susėdo jie prie stalo valgyti. Motina ir sako, Elze, nueik į rūsį ir atnešk alaus. Išmanioji Elzė paėmė asotį nuo lentynos ir išėjo į rūsį, smagiai tarškindama dangteliu, kad kelias netaip prailgtų. Nulipusi apačion, pasėmė kėdutę ir pasistatė prie statinės. Kad nereikėtų stovėti pasilenkusiai, nugarą neįskaustų ir dar koks priemėtis neįsimestų. Paskui pasidėjo asotį ir atsuko čiaupą o per tą laiką, kol tekėjo alus, nenorėjogi tuščiai akių varinėti. Pažvelgia aukštyn į sieną, sykį kitą permetė akimis ir mato. Tiesiai virš galvos strikso kirtiklis, per neapsižiūrėjimą mūrininkų paliktas. Ir kad pagaus išmanioji Elzė raudoti, kad pagaus aimanuoti. Kai ištekėsiu už Anso ir mūdu susilauksim vaiko, ir tas vaikas užauks, ir mes pasiūsim jį čia į rūsį, alaus įleisti. Nagi užkris kirtiklis jam ant galvos ir užmuš. Sėdi ir verkia, rėkia, kiek tik gerklė leidžia, aimanuoja dėl busimos nelaimės. Tie viršuje laukia, laukia gėrimo, o išmaniosios elzės kaip nėra, taip nėra. Tada motina ir sako mergai, nueik į rūsį ir pažiūrėk, kur prapuolė elzė. Merga nueina į rūsį, žiūri, sėdi Elzė prie statinės ir balsu rauda. Elzė, ko tu verki? klausė merga. Ak, sako toji, kaipgi aš neverksiu. Kai ištekėsiu už Ansų ir mes susilauksim vaiko, ir tas vaikas užauks, ir mes pasiūsim jį čia alaus įleisti, nagi neduok die užkris kirtiklis jam ant galvos ir užmuš. Ir tarė merga, na ir išmanumas mūsų Elzės atsisėdo šalia jos ir taip pat ėmė raudoti dėl grėsiančios nelaimės. Po kiek laiko, kai merga vis negrįžo ir negrįžo, o tiems viršuje ten visai gerklės išdžiūvo, tėvas ir sako Bernui, nuaigi į rūsį ir pažiūrėk, kur prapuolė Elzė su merga. Nueina Bernas į rūsį, o ten sėdi išmanioje Elzė su merga ir abi verkia. Kogi jūs verkiat, klausė jis. Ak, sako Elzė, kaipgi aš neverksiu. Kai ištekėsiu už Ansą ir mes susilauksim vaiko ir tas vaikas užauks ir mes pasiūsim jį čia alaus įleisti, nagi užkris jam ant galvos kirtiklis ir užmuš. Ir tarė Bernas, na ir išmanumas mūsų Elzės. Atsisėdo prie jos ir taip pat ėmė žliumpti. Tie viršuje laukė, laukė Berno, o kad tas vis negrįžo, tai tėvas ir sako pačiai – Nuėgi į rūsį ir pažiūrėk, kur prapuolė Elze. Nueina pati į rūsį, randa ten visus tris beįmanuojančius ir klausia, kogi jie čia taip rauda. Elze ir jai papasakoja, kad krisdamas kirtiklis gali užmušti jos būsimą į vaiką, kai tas užaugęs ateis čia laus įleisti. Tada motina ir sako, na ir išmanumas mūsų Elzės. Atsisėdo šalia ir rauda kartu. Vyras viršuje dar kiek palūkėjo bet kai pati vis negrįžo, o jį vis labiau kankino troškulys tarė, reikia pačiam eiti į rūsį ir pažiūrėti, kur prapuolė Elze. Bet kai nuėjo į rūsį ir pamatė visus jos sėdinčius ir raudančius, ir kai sužinojo, kad dėl viso to kaltas Elzės vaikas, kurio jį kada nors susilauks, ir kad jį ko gero gali užmušti kirtiklis, jeigu nukris, kai vaikas sėdės po juo ir leis iš statinės alų, Tai sušuko, na ir išmanumas mūsų Elzės, atsisėdo ir rauda kartu su visais. Jaunikis sėdėjo, sėdėjo vienas viršuje, o kai niekas negrįžo, tai ir pagalvojo, matyt, jie visi ten apačioje manęs laukia, reikia eiti ir pažiūrėti, ką jie ten veikia. Nueina, žiūri. Sėdi ten susėdę visi penki ir rėkia aimanuoja vienas graudžiau už kitą. Kas gi čia per nelaimę atsitiko, klausė jis. Ak, mielasis Ansai, sako Elzė, kai tu mane vesi ir mes susilauksim vaiko, ir tas vaikas užauks, ir mes galbūt pasiūsim jį čionai, alaus įleisti. Nagi gali taip atsitikti, kad ims ir nukris anas va kirtiklis, kur antai viršuje strikso įstrigęs, krisdamas prakirs vaikui galvą ir negyvai užmuš. Tai kaipgi mes neverksim? Na, tarė Ansas, Daugiau proto tvarkyti mano namų ūkių ir nereikia. Jeigu jau tu tokia protinga, Elze, tai gerai, imu tave. Stvėrė ją už rankos, užsivedė į viršų ir iškėlė su ja vestuves. Pagyveno juodu kiek laiko. Kartą Ansas ir sako, žinai ką, žmon, aš išeinu pinigų užsidirbti, o tu nueik į lauką ir nupjauk javus, kad turėtume duonos. Gerai, mielasis Ansai, aš viską padarysiu. Kai Ansas išėjo, ji išsivirė geros košės ir nusinešė į lauką. Nuėjusi tarė savo. Ką man daryti? Pirma pjauti ar pirma pavalgyti? Et geriau pirma pavalgysiu. Išvalgė puodą košės ir kai jau gerai pasisotino, vėl sako. Ką man daryti? Pirma pjauti ar pamiegoti? Et geriau pirma pamiegosiu tad atsigulė į javus ir užmigo. Per tą laiką Ansas seniai parėjo namo, o Elzės kaip nėra, taip nėra ir sako jis, na ir išmaninga ta mano Elzė, jau toks jos darbštumas, kad net pavalgyti namo nepareina. Bet kai ji vis nesirodė ir jau temti pradėjo, eis jis pasižiūrėti, kas ten jos nupjauta. Nuėjo, žiūri, niekas nenupjauta, o jo pati guli javuose ir pučia į akį. Ansas greitai namo atsinešė raizgus su skambaliukais ir apraizgė jais savo pačią, o to įmiega savo ramiausiai toliau. Ansas parbėgo namo, užsidarė duris, atsisėdo ant savo kėdės ir dirba. Galiausiai, kai jau visai sutemo, išmanioji Elzė prabudo. Atsistojo ir kad suzinguliuos aplinkui, vos tik žengė žingsnį, tuo ir sudzingsi skambaliukai elzė išsigando pradėjo abejoti ar čia iš tikrųjų ji išmanioji elzė ir sako ar čia aš ar ne aš bet ir pati nežinojo, ką atsakyti, tai stovėjo kurį laiką dvėjodama. Galų gale pagalvojo, reikia eiti namo ir paklausti, ar čia aš, ar ne aš. Jie ten jau žinos. Pribėgo prie durų ir sušuko, Ansai, ar Elze namie? Taip, atsakė Ansas, namie. Elzė, kad išsigando ir sako, viešpatė, vadinasi, čia ne aš. Ir nuėjo prie kitų durų. Bet žmonės, išgirdę skambaliukų dzinguliavimą, nenorėjo atidaryti. Niekur neradusi savo prieglopščio, išbėgo jį iš kaimo ir niekas jos daugiau nebematė.